101.4 de l'FM. Bona tarda, família. Són un quart de nou del vespre d'aquest eh, 11 de desembre del 2014. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Ràdio Trama. avui que no encallo, sona el mòbil, <laughs> així és el pim-pam-pum, quan no és mejor és peor. Molt benvinguts i molt benvingudes, com dèiem, a la 144a edició del Pim Pam Pum. Avui molt, molt, molt en la intimitat, només aquí amb el mestre Tecles al meu costat. Què dius, guapo? Eh, bé, mira, ens han deixat el Pim Pam només, però... Ens han deixat el Pim Pam. Avui el Manol, el company de, de Barberà, no ens ha pogut acompanyar, que està molt, molt engrescat i molt enfeinat, pobre, amb, la, eh, amb el tema de les agendes. Ja sabeu el projecte de Pare Cuina i Pensa, que, que porta endavant amb, amb altres companys i companyes. Uh, Bona feina, Manola. Sí. Desitgem que foteu-li foteu canya. Foteu-li canya, que avui l'agenda. <laughs> Molt bé, això que dèiem, començarem amb el pim-pam-pum, com sempre destacarem potser un parell de grups, si et sembla bé, Riqui? Sí. Tu què, què dius? Jo què? porto els que t'esnuco, per exemple. Bien. O torno a portar els Qüestions Social. I tu què? Tu jo, què? mira, jo torno a portar una que va portar precisament el Manolo, que en parlaven d'ell ara, es porto a les Bambole di Pezza, i després Ei, porto, porto també un, una banda nova també aquí al programa que s'anomenen Rèplica, es diuen Rèplica, és una banda de hardcore de Vilafranca i bueno, ahí, ahí ho deixo de seguida comença això, em sembla que el primer, el primer tret el, el disparo jo, ja sabeu, per aquelles que no ho sapigueu, això és un programa de música combativa, de música anticapitalista, antifeixista, antiracista i contra el patriarcat. I bé, estem molt molt contents de, de poder-lo fer, la setmana passada vam fallar i aquesta doncs, no, podíem, no podíem fallar, aquí estem i així comença el pim-pam-pum. Començarà amb una banda nova també, benvingudes les manos eh, de Filippi, Las Manos de Felipe es una banda de y fusió de Buenos Aires a l'Argentina. Porto una, un tema que és, és originari seu, és originari seu, que molts de, i moltes de vosaltres segur que el coneixeu. Porto el senyor Cobranza, que està extret de l'LP Arriba a les manos, Esto es el Estado, del 1998, i del 1998 també és la versió dels Versuit Bergarabat, que va sonar aquí al Pim Pam fa, fa alguns programes. Us deixo amb el senyor Cobranza, de Las manos de Felipe. Catemo, catemo. Y me muevo para allá, norma plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo. O a los hijos, si es que tienen, o y los amigo presidente no le dejen ni los dientes, porque menen, porque menen, porque menen se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no el sistema qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden, solo una figurita de que te de presidente. Si estaba Alfonsina, que vende otros son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un tramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte nos mandan para allá Uy, uy, uy que le meten de Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dice dedito que le meten de Jujuy? es el perro, es Antillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de las acciones de los grandes mercados. Les no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten de sistema del dedito en el purín. Todo pacifistas, todos narcos, todo narcos, todos narcotraficantes te tramiten por cadena, son de caos, quedan, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobres te persiguen si fumas, si tomas si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer, ahora qué, qué nos queda, elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta que te cagan a patar. se escucha el tiro señor Cobranza de les manos de Filippi, que és l'original. Que bé haver la trobat l'original d'aquest sí, temazo, eh? Sí, m'ha fet molta il·lusió. Eh, és una cançó més mogudeta, més eh, escaquejada, potser. Més rapideta. Més sí. rapideta, però, però alhora amb menys rauxa, amb menys, amb menys ràbia que Versuit de Vergara Abad. Sí, l'altra, cada frase la, més pausada però més, amb més força. Eso no? és, eso I aquí és tot més suau i... Passa més, sí. passa sí, més, sí. molt bé. Així comença el pim-pam, continua el programa de música combativa, segueix el Ricky, què ens portes? Porto una banda que molt estimada per mi, són els Banda Hachís. Banda Hachís, oh. Banda Hachís, amb el Javi Chispes davant seu. I d'un discazo de l'any 1999 que es diu Intereses Creados, és d'on he tret aquest temacle, temacle que es diu Sin poder hacer nada, i bueno, és una mica una mica tristot el tema perquè pel tema que parle, però però bé, però tema zaranga, no? Seguim endavant. Tema zaranga, no? cuando el cielo se cubra de fuego, cuando el aire se llene de llamas, sentirás la garganta quemada y ya no podrás hacer nada, sentirás que te quema el garnate y seguirás sin poder hacer nada. Cuando el suelo se cubra de arena. Cuando el ambiente se llene de polvo, sentirás los pulmones que ladran y ya no podrás hacer nada. Sentirás que ruge tu pecho y seguirás sin poder hacer nada. besarme tu espada. Cuando ya no tengas ni la ropa, sentirás que nadie te respalda y la espada callará tu boca. Sentirás que nadie te rodea y ya no podrás hacer nada. Déu-n'hi-do, déu nhi déu nhi <laughs> Banda Hachís, tampoc no falla mai. Banda Hachís, brutal, com sempre, aquí al Pim Pam Pum. Et canviaré, et canviaré bastant de registre, eh? Sí? Sí, et canviaré bastant de registre. Anem amb, amb una miqueta de rap i de hardcore. Porto, porto un tema zarangano també, que, que ve de, de mà dels Stone, How, eh, Stone Atmosphere, perdó, que és un grup de rap de la, de la conca de, de Nalón, Astúries, i que la fan en col·laboració amb aquesta banda Escuela de Odio, banda de hardcore punk asturiana també. És com deia un tema zarrangano, s'anomena Pàtria sin sol i està extreta de l'LP i SUE 3 del 2004. Fumli i que pugi al pa. Tan oscura como la mina, tan clara como canción sin trama Son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama Juventud ahogada, la prejubilación ahorcada Son de bares con claves que viñan ideales con nada En instantes barren, generaciones arden Víctimas de ambiciones que antes te hacían creer que todo iría bien Hoy nada va bien El dinero de tu paga alimenta a la vez mata el futuro de tu hijo esas mineras cambiando miel por hielo en los labios de sus se Políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan Jubilados se nublan, esperan, cegados por el licor Como el Cherokee se la reserva Esperando al séptimo de caballería Esperaría que la vida venga y me parte la voz, como hace cada día. ¿Cómo podrías creerte que Asturias es la farsa que canta Melendi? Los barrotes de Villabona se unen al resto de cárceles del continente. Historia de un paleto X, pensanis mongoles, son Siri y arma X. Es un pueblo y con honores. Esta cuenca que se muere, o soy el que se muere en ella. Es cuenca que me mata, o yo quien lo hago con más fuerza. Esta la cuenca que me hizo, es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. El ritmo pico como carbón, cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias patria sin sol. Cuenca del Nalón, podría es lo suyo. Hoy más para darte muerte. Yo Asturias, pero dio todo lo que representa. Fernando Alonso, Cazar Alonso, el principito y su puta princesa. La doble moralidad, ese juego que os enroca, que lo mirís mal si fumo un porro y luego tengáis colegas que vendan coca. ¿Por qué no lo sé, señora cámara? Pero tampoco me importa. Evadirme de jueves a lunes es tan fácil que incluso me asusta con el tráfico de drogas? Es tan matar y anular con las telenovelas a la señora. Un coche rápido, una zorra de infarto, el trato es vender tu mercancía. Esto es un puto gueto, pero nos mata las mismas tonterías. Asturias, patria querida, Asturias de mis cojones. ¿Cuántos de tus hijos cayeron por el SIDA y no salen en tus canciones? doctores pusieron el culo por actuar en las verbenas. ahora cuántos de esos hijos de puta conocen o vivieron tus penas, mierda? Me cago en Dios. ¿Hasta dónde queréis que llegue la farsa si nos desmoronamos a marcha acelerada y somos el culo de España? muere! ¡O soy el que se muere en Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto Ritmos pico como carbón Cuenca minera, dinamita, alcohol Asturias, patria querida Asturias, patria sin sol talón Podría ser mejor, pero eso es suyo Hoy todo canto más darte muerte con aires de divas, niñas de la ketamina, chicas deformes, seguir la rueda, buscar un hombre y amargarle la vida. Es simple, dos opciones, dejarte la fácil salida, o sentirse como clones, de las vecinas la comida, cuando saliva cargas contra antidisturbios, como fluvios de magma del Vesubio, rasando tus puños y tu libro de leyes. Es cuenca, yo soy el arma, solo reflejo por donde pasas el espíritu, solo refleja tu saltando fuera barro y brea, siglos de peleas por ganar una mierda. Nadie nos comprende y quien se compromete a no decir la verdad con la boca pequeña, créeme. Que siento que vivo en Chechenia, he los francotiradores en los tejados. Distrito Pache como camuflaje entre lechos disimulados. Viviendo el sueño español de un pueblo enorme que se quiere, que lleve, de odio, pero la vez te amo que joder. Esta cuenca que se muere, o soy el que se muere en ella. Esta cuenca que me mata, o yo quien la haga con más fuerza. Esta cuenca que me hizo, es la cuenca porque existo. Podría ser mejor. Pico como carbón Cuenca minera, dinamita, alcohol Asturias, patria querida Asturias, patria sin sol Cuenca del Nalón Podría ser mejor, pero es el suyo Hoy sofocando más te muere Es la cuenca que se muere No soy yo el que se muere en ella Es la cuenca que me mata Soy yo que lo hago con más fuerza Es la cuenca que me hizo Es la cuenca porque existo Podría ser para darte muerte. Deja tus murmullos. Com ens agrada fer caminar aquest programa, com ens agrada que camini el pim-pam-pum. Esperem que us hagi agradat aquesta proposta d'Estona Atmosphere amb Escola de Odio. Pàtria sin sol. Caram, caram, quina fusió aquí d'estils, de, eh? perfecte, o sigui, fusió perfecta. Realment la vaig escoltar, vaig pensar directe, directe cap allà, perquè és un tema zaranga no en tota norma. Segueix el pim-pam-pum, és música combativa de la bona, anem d'Astúries no, cap a... No sé si te les veure gaire, però te les veig, va. Te les sí que me les veuràs, sí. Sí? Vinga amb el KCO. <laughs> KCO. Veieu com sí que me les veia? una mica de hip-hop, te segueixo el rotllo. Te segueixo el rotllo, també en, en aquest cas instrumental, perquè vinc amb l'àlbum Jazz Magnetism del 2011, que és, tota, és tot, autèntic... tot instrumental així amb... sí, sí, sí. Buah, una delícia, una delícia molt comentat i molt, molt escoltat tremendo àlbum del KCO i Reus porto un tema que es diu Renacimiento i que li vull dedicar a la Cristina una col·lega de, de Lilord perquè la cançó parla de coses de... que m'ha fet pensar en algunes converses que hem tingut Yo, vale ya va, claro que sí. Hombre. Sí, tía. Levanta la persiana. Mira lo que hay fuera. Deja que entre el sol. Empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana. Celébralo. Celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es subir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy. Molt bé, molt bé, molt bé. Seguim amb el programa, donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del primer acte que portem. És el de Teixim la Resistència, jornades antirepressives a Barberà del Vallès eh, aquest cap de setmana que ve, el 12 i 13 de desembre del 2014, a les 7 de la tarda, el dia 12, al Casal de Joves Obriu Pas, que és al carrer Pere de Sant Feliu 24-26, presentació i passi del documental eh, sobre el col·lectiu 4F eh? no, no, no us el perdeu, boníssim. El dia següent, el dissabte 13, el casal, el casal de Joves Obriu Pas també, a partir de les 10 i mitja presentació de les jornades i a les 11 taller Estratègies de Resistència front la repressió. Eh, a partir de la una i mitja hi haurà a la plaça cooperativa el dinar popular i a partir de les 6 a l'Ateneu de Barberà hi haurà eh, taller de defensa dels nostres drets amb alerta solidària i presentació de llibre quan la por canvia de bàndol, hi haurà actuació de la bastonera i taula rodona. Uh, a més a més d'això, a partir de les 22 hores hi haurà concertats, concertats a la nau Arquímedes, concertats pel tercer aniversari de la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, que és el carrer Arquímedes, sí que eh, tindrem amb Red Bruts, tindrem uh, també Ni un o eh, tindrem amb Milen Rama i DJ Chester Pop. Ha estat bé, eh? Tot això ho organitza la gent d'Obriu Pas, el col·lectiu de dones de Barberà i l'Ateneu de Barberà. Més actes de l'agenda, el següent és a Cerdanyola de Vallès, també el divendres 12 de desembre, a partir de les 7 de, de la tarda, al Casal Popular i Cultural al Buirac, carrer Torrent número 48 de Cerdanyola, projecció del documental Pan Rico, Pan Pobre, i col·loqui amb Sofia Català i Rosa Pérez, periodistes i autores del documental, Josep Lluís de Alcázar, militant de la lluita internacionalista, i Agustín Cintas, treballador acomiadat de Panrico. Eh, aquest documental és de la columna.cat i organitza la gent de RAN Cerdanyola. Ens acaba d'entrar el Marxo, que ens saluda. Ara li direm hola, què tal, guapo? Bona tarda, família. Bona tarda, bonic. Aquí estem fent l'agenda. El següent acte de l'agenda és una xerrada, introducció a l'economia feminista, la lògica, la lògica de la vida enfront la lògica del capital, divendres 12, també demà a les 7 i mitja aquí a Can Capablanca, als, eh, al carrer Comte Jofre, número 30, de Sabadell, a càrrec de Rosa Ortiz eh, Monera. Organitza l'agenda Justa Revolta. Uh, una altra festa aquí, un altre acte aquí, uh, en aquest cas festa d'inauguració a Sabadell, a la Quartera, al costat de Can Capablanca, al, al, al local, al ampli local social La Quartera, al costat de Can Capablanca. Dissabte 13 inauguren i hi haurà festa a partir de les 11 amb activitats infantils i familiars, taller de decoració. A més a més, a les dues hi haurà dinar popular amb productes ecològics de les cooperatives de consum i després de dinar hi haurà presentació del projecte de la quartera, espectacle, espectacle poètic amb Roc Casagran i dansa amb el grup de dansa de Can Capablanca. A més a més hi haurà seca en concert. Tot això serà al local de la, de, de la quartera, que és al carrer Comte Jofre número 24. Eh, el següent acte és una, és una xerrada que es portarà a terme a Ripollet, Antonio García Picazo, la, màgia de la, la màgia de l'escalada montserratina, divendres 19 de desembre, eh, a partir de les 20 hores, al, al local de Ripollet, com dèiem, que és al carrer Montoriol número 32, xerrada i projecció de diapositives. No us ho perdeu, aquest acte també del més suculent a Ripollet. I l'últim acte de l'agenda, el bolazo, que portem repetint fins a la societat tants i tants dies. 10 anys d'MPS no es fan cada dia, 10 anys de lluites populars a Sabadell no es fan cada dia. Hi ha bolazo el 20 de desembre a la Fira de Sabadell amb xarango, esnebelxa, al quadrat, espancat i DJs. I a més a més, després d'això hi haurà after party a partir de la 1 a la Repú. Que no hi falti ningú, ens veiem allà, bona festa amb els xarango i companyia. Fins aquí l'agenda. Yeah. Això no s'atura, això no s'atura, continuem amb més música combativa, continuem amb música de la bona. Passo ara a presentar-vos a una banda que ja ha sonat alguna vegada aquí, però que és una banda mítica, mítica la banda de hardcore punk i Rigi de Buenos Aires, a l'Argentina, són tots tus muertos, com segurament ja heu endivinat aquesta banda que van tocar del 1985 fins al 2011, que ja no toquen, i que a més a més en aquesta ocasió porto una col·laboració amb el Fermín Muguruza, i el Manu Chao és un tema zarrangano en tota norma que s'anomena Alerta Guerrillas i que està extreta de l'LP Dale Aborigen del 92. Fom-li, Tonyina! fom Tonyina! guerrillas, Todos tus muertos, San Fermín Muguruza, Partil la pana, tremendo tema ¿no? Aquesta no te l'has guardat pel final, tío. Aquesta Mare tenia meva. ganes de tirar-la i... Convens avui, no? Mira, ara te vaig mirar una mica el que hi havia de Todos tus muertos al programa i no n'hi ha tant, eh? O sigui, pensa que això és el de menys. Arribaran algunes que fliparàs. Sí, sí, sí, sí. sí. Bé, bé, bé, molt bé. Isma, Més música bé. combativa, segueix caminant al pim-pam. Què dius? Que estaves a Argentina, no? Dius? Estava a Argentina. Pues i... ens anem cap a Xile. Cap a Xile, no, no anem gaire lluny. Era, era el meu segon viatge a Argentina, eh? que els de la mano de Filippi també ho eren. Ah, el primer, el primer tema, és veritat. Estem bueno, argentins avui, argentines, clar que sí. Doncs jo me'n vaig cap als veïns de Xile, un grup que vaig portar no fa gaire, i com que tinc constància que va agradar, eh, Víctor? <laughs> un altre oient que tenim recent, pues els torno a portar. Mira, i en aquest cas porto un temazo que es diu Mirades, Mirades esquives, extret del seu disc Sembrando, sembrando anarquismo, cosechando libertad. I a veure, que es crestes amunt i venga. Fum-li, catem-la! Panqui Cullao! Bé, ens han robat un cable, <laughs> és la realitat, i el, el son sembla que no ha sigut el, el millor que podia ser. Sentim, sentim eh, aquestes errades tècniques eh, que no són, no, no són fruit de la nostra mala praxis i seguim endavant amb, amb el programa, no podem dir altre. Uh, eh, seguim, amb un altre, seguim, seguim amb un altre tema, uh, donem la benvinguda a una altra, una altra banda nova que la, que la comentava al principi de, del Pim Pam Pum. Són els Rèplica, la banda de hardcore vilafranquina, formada per antics membres de bandes com Inadaptats, Corfort o A l'Atac. Eh, són el Martos al baix, el Moisés a la guitarra, el Mi a la bateria, el Xuta a la guitarra i a les veus, i és un tema zarrangano extret d'un àlbum homònim que s'anomena Hem perdut la por. Thank you. Lletres punyents, música combativa, això és el pim-pam-pum. Rèplica, tema zaranga, no espectacular des de Vilafranca del Penedès. Seguim amb més programa, abans eh, que no falli això. Una altra bona estrena, eh? Una, una altra bona estrena, que, és que no sigui l'última cançó que posem. Començar ah. a caminar ja de valent, això, eh? Això ja comença a córrer. Sí, noi, sí, noi. Mira, jo, de fet, ja vaig embaladíssim. <laughs> vaig embaladíssim, m'encanta. Què ens proposes? Al poble veí, Barberà del Vallès, tenen un grup molt majo, que són els Casparrata. <laughs> que li foten una tralla que no vegis. Fa dies, fa dies que hauríem d'haver vingut aquí a fer entrevista pel nou, pel nou, pel nou CD que van, que van treure. No toquem, no toquem Aquí, gaire. Cada cop que toques un cable se... sí. salta. Eh? Bueno, va, farem el que es pugui. Des del seu disc Estado Lamentable, ja fa un parell de discos d'això, sí porta un temacle que es diu Les grandes incògnites de la humanitat. <laughs> Ahí estan, ahí estan. Fumlem segur que, que parla. Segur que us sona a tots, eh? Ah! したわこ respira, home, respira. <laughs> brutals, brutals, el pim-pam, com sempre, els companys, els amics de Caspar Rata, Tremendo Te Mazarrangano, el que estira el mestre de Tecles, per continuar amb aquesta 144a edició del pim-pam-pum, més música combativa. Què proposes? A veure... Proposo un, una gran aparició, que també les comentava abans al començament del programa, les Van Voler di Pezza, que és la segona vegada que, que venen aquí a, a portar el seu, el seu bon el seu bon punk rock són aquestes nines de drap, aquesta banda milanesa de punk rock formada només per dones, amb la Rox a les veus, a la Morgana i la Dani a les guitarres, la Franca al baix i Aika a la bataca. Eh, abans cantava la Micaela Payano, la Miki, que ara està amb No Relax, que també vindran aviat a visitar-nos perquè fan eh. també molt, molt bona música. Porta un tema zarangano que s'anomena Estato Puro d'Odio i que està extreta de l'LP del 2002, Crash Me. Whoa! Andrew Travers, tremendo de Mazarangano, Bambo de Pezza. He estat puro d'odio. Ahí està, queda, queda aquesta cançoneta que volia dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada. Quasi eh? Quasi no, no, mai, mai. A la meva estimadíssima Noelia, que fa poc va complir anys. Felicitats, carinyo. I res, doncs uh, seguim amb més música combativa, esperem que us hagi agradat la proposta de les Van Moret i Pietza, la 144ena comença a caure, però encara tenim uns temes arrenganos dels bons per, per seguir endavant i perquè acabi el programa. I tant, Què ens i tant, portes? I tant, ens anem cap a, em sembla, si no em falla la memòria, a Tudela, a Navarra. A Tudela? Sí, amb els Ketesnuco, <laughs> com m'agrada aquest nom. Ketesnuco, nen. Ketesnuco. Ketesnuco pues res, eh, eh, del seu disc homònim, eh, el meu primer homònim de la nit, <laughs> de l'any 2002, porta un tema que es diu Hablan i hablan. Que parlin, que parlin. m'estranya que t'esnoqueu. <laughs> Mare meva. Mare meva. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu que t'esnuco, brutals, bestials, aquí al Pim Pam Pum, espectacular la proposta del mestre Tecles, partint la pana. El segon tema que porto d'aquesta gent, algun altre caurà. Ja ah, no, no, si són com aquest, déu nhi déu nhi Molt guapa, molt guapa la proposta, ben rapideta, aquí despentinada popular, al Pim Pam. Continuem, esperem que us estigui agradant. Aquí ens estem passant d'allò més, als estudis de, de Can Capablanca. Ens encanta jugar amb la música, ens està, ens està encantant fer aquest programa i ens encanta jugar amb els estils. Seguim amb més música. Això vol dir que eh, canviarà? Es registra una mica? No? Mm, una mica, una mica, però no et pensis, eh? Ja veuràs. Porto els Males Cartes, aquesta banda de hardcore punk rock de Sabadell. Des del 1997 porto un tema que s'anomena Eh, días de 365 días de odio del álbum homónimo del 2002 Y ve, ahí queda, espero que os agradi entiendes lo que dices, ¿Lo dices más que chorrado! estrella que li foten les males cartes, l'Eugenio, el Rodan, l'Agui i, el, i, el, i el Maran. déu nhi amb aquests 365 eh, dies d'odi, putos feixistes no passaran. Més música combativa, això comença a baixar molt, això comença a baixar molt. Molt, molt, molt, molta baixada. Quasi que porto un dels meus últims temacles de la nit. Són els Milen Rama. Milen Rama, que tocaran a Barberà demà passat. Demà passat pues, eh, que presentaran el seu un nou disc, que el tenen des de fa... Bueno, ja fa uns mesets, però no, no, no massa. Quines ganes d'aquest bolo. A veure si vinc, a veure si vinc. Els altres dos els vaig veure l'altre dia, els New Minuto i el Red Brutes, els vaig veure al, sí. a l'Scorpions, a, Scorpions, a Terrassa. Els New Minuto, que són d'allí Terrassa, es veu. Sí, eh? Hòstia, sí. no sabia. Jo sí. tampoc, però hi havia un munt de gent per allí que, que anaven a veure amb ells. No? Déu-n'hi-do la gent de Barberà que no para amb aquestes jornades antirepres després de fer també bueno, un munt de coses que fan, Déu-n'hi-do. A veure si trobem algo dels New Minuto, que a mi em, va, em van agradar com sí, sonaven. Sí, ho buscarem. Ho buscarem, a veure si els trobem. Pues res, eh, del Milenrama d'aquest últim treball que han fet, us porto un tema que es diu Los Invisibles. Que el disfruteu. Anem-hi. espectaculars aquí, la proposta del mestre Tecles, guapíssima, guapíssima, bueno, aquests també, també són tiro fijo sí, una són miqueta. Fijo. Són ger els germans petits de... no perquè ho facin pitjor, però són els germans petits dels Fiasco. Dels Fiasco. D'allí Sarrià de Ter. També de, de la mateixa zona. Mm. Molt bé, eh, amb això, amb aquesta cançoneta, posarem fi al programa. Sí, no? Encara sí, arribaran no? un parell més, però acaba la 144a edició com ens agrada jugar amb la música, com ens agrada jugar a, a fer aquest programa, com ens agrada que ens escolteu. I avui aquí el tiquitaca, eh? Sí. Tiquitaca, teva meva, teva meva. La propera segurament ja tindrem aquí una altra vegada el company, l'amic, el, el Manolo. A veure i... si ha acabat amb les agendes. A veure si ha acabat amb les agendes. Que... Sí, em sembla que era el dia 15, no? La... Sí, que em sembla que començaven a repartir-les. Sí. sí, jo també em sembla. Ara estan a l'esprint final com nosaltres ara, Efectivament. <laughs> Sprint final amb un parell de temes per acabar la 144, 144a edició. Eh, em sembla que el primer el tiro jo. Vinga amb les Decapaces, vinga amb els Decapaces, banda de, de Furious Punk and Roll Discharge de, de Barna, eh, banda de punk, punk and roll, descàrrega de punk and roll furiós des de Barcelona, amb, amb la veu de la Martillo, la guitarra del Cleve, el baix del Sergi i la bataca del Saúl, porto un tema zarrangano per acabar aquest pim-pam-pum que s'anomena Scar Woman, que està extret de l'LP For Good del 2014. I tu què? Amb què, amb què ens deleitaràs per acabar? Jo porto la meva única estrena del programa perquè tots havia portat com a mínim una cançó fins per ara. Per acabar, donem la benvinguda. Donem la <laughs> benvinguda per acabar a la Xusma. A la Xusma, clar que la Xusma, sí. la Xusma l'he guardat pel final. Som la Xusma, clar que sí. Tiro la Xusma i marxo per, per la porta. <laughs> Una penya de... crec que són de Barcelona o de Llobregat, perquè ho sé... O sigui, no sé d'on són, però per la lletra d'alguna cançó sé que són de per aquí. De per allà no sé, eh? Sí. I res, d'un disc que es diu Con todo nuestro amor, porta un tema homònim, <laughs> Con todo nuestro amor. Un altre, un altre tema homònim Sí, que parla, bueno, con tot el nostre amor es refereix a un regal que li faries a una persona que, a la que no estimes gens. A la que no, no? estimes gens, eh? sigui que no, no, no és amb amor del tot. No. Molt bé, doncs amb això ens n'anem, amb bona música combativa, esperem que us ho passeu igual de bé que nosaltres aquí, esperem que ens escolteu, per nosaltres és un, és un goig, és un plaer estar amb totes vosaltres, i, i aquestes dues cançons van per, per totes les que ens escolten setmana a setmana, ens veurem ben aviat. Per la xarxa. O pels carrers. Salut, Diego Revolta, penya. Bona nit, família. Don't stop.